book twoเก้าสิบเก้าคำแสดงความเป็นเจ้าของ genitive แมวของแฟนดิฉัน mačka moje prijateljice สุนัขของแฟนดิฉัน pas mog prijatelja ของเล่นของลูกดิฉัน igračke moje dece นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Ovo je mantil mog kolege นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Ovo je auto moje koleginice. นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Ovo je posao mojih kolega. กระดุมของเสื้อหายไป Dugme na košulji je otpalo. กุญแจโรงรถหายไป Ključ od garaže je nestao. Kompjuter ร์ของหัวหน้าเสีย Šefov kompjuter je pokvaren. ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Ko su roditelji devojčice? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร kako da dođem do kuće njenih roditelja. บ้านอยู่ตรงสุดถนน Kuća se nalazi na kraju ulice. เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร Kako se zove glavni grad Švajcarske? หนังสือชื่ออะไร koji je naslov knjige ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร Kako se zovu deca od komšije โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ Kada je školski raspust dece คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง kada su doktorovi termini za pacijente. เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร Kada je otvoren muzej?